บุ๊กทูหกสิบเอ็ดลำดับเลขจสูเดือนแรกคือเดือนมกราคมจิกัตは1เดสเดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ 2番目の月は2月です。เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม3番目の月は3月です。เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน4番目の月は4月です。เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม5番目の月は5月です。 เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน6番目の月は6月です。หกเดือนคือครึ่งปี6ヶ月で半年です。มกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม1月2月3月 เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน4月5月6月เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม7番目の月は7月です。เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม8番目の月は8月です。 เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน9番目の月は9月です。เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม10番目の月は10月です。เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน11番目の月は11月です。เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม 12番目の月は12月です。12เดือนคือ1ปี。12ヶ月で1年です。กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน7月8月9月ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม10月 11月、12月、